Turpinājumā mums ir uzticība, ko teic JC. Tā man ir pieteicis. Lūdzu, atbalstam viņu! Hi, my name is JC Jensen. Sveiki, mans vārds ir JC Jensen. Um, and I was trying to figure out what Un nu, es tā mēģināju izdomāt, ko jums šogad pastāstīt. I was thinking maybe I should tell you what I'm doing now. Es domāju, varbūt man mums pastāstīt, ko es daru tagad. But I thought because this is mission days, maybe I should tell you how I got to where I am. Bet tā kā šīs ir misijas dienas, man bija tāds sajūta, ka es jums labāk pastāstīšu, kā es nonācu līdz nevienai, kur es esmu. I've been a missionary in Latvia for 40 years now. Esmu tagad misināri Latvijā jau 4 gadus. And the first couple of years I was doing camp Pirmos divus gadus es eh, strādāju ar nometnēm, vadīju nometnes, organizēju nometnes bērniem. Un pēdējos divus gadus es daru to, kuru kādēļ man tā liekas, Dievs man patiešām ir atvedis uz Latviju. Um, uh, when, when I came to Latvia, I had a relationship with some of these kids that I had um, met at these camps. Tad, kad es atbraucu uz Latvijas, es veidoju attiecības ar kādiem no šiem bērniem, kurus es satiku nometnē. Un bija kāda pāreņu grupiņa, kuriem man izveidojas ļoti labs moments. I moved here and um, I actually um, continued those relationships with those girls there. Un es pārcēlos dzīvot šeit, un uh, es uzturēju kontaktus ar šīm meitenēm, ko es pazinu. And one of the girls actually, um, she was, she, we were writing letters back and forth, she was painted the orphanage, how terrible it was there, and I just, my heart just hurt for her because she was in that situation. Un viena no meitenēm man rakstīja vēstules, viņa teica, kā viņa ienīst to bērnu un cik tur briesmīgas lietas notiek, un, un tad, kad es to lasīju, tas man patiešām salauz man sienu. And then I moved here and she was turning 18 and she started to say how scared she was. Un tad, kad es pārcēlos uz šejienu, viņai drīz, um, drīz vajadzēja palikt 18 gadiem, un viņa teica, ka viņa ļoti nobijusies scared to leave the work? You know, did you? I thought, I thought you didn't want to be there. You were ready to leave that place. Un es viņam prasīju, kā tu esi nobijusies, nu jo tu nu taču teici, ka tu ienīsti šo bērnu, un ka tev tur nepatīk, un tagad tu esi nobijusies no tā, ka tev jādodas prom. She said, yeah, I just started school in Riga. I can't stay at the orphanage anymore. I don't have a place to stay. I can't continue school. I don't have anywhere to go. Ja viņa teica, jā, es uzsāku mācības Rīgā, bet es nevaru palikt vairs bērnu namā, vietas, kur palikt, līdz ar to es vairs nevaru turpināt mācības, es vairs nezinu, kur iet. And I thought about it, I was like, well, if you need to continue school, come live with me and you can continue school. Un es teicu viņai, nu, ja, ja tu gribi turpināt mācīties, tu, nu, nekas, tu nāc dzīvo kopā ar mani. I thought I was just helping someone. I did not realize the actual huge need in my life. Un es tajā brīdī domāju, ka es vienkārši kādam cilvēkam palīdzu. Un tajā brīdī es nesapratu, ka patiesībā Latvijā tā ir milzīgi vajadzīga. She moved in with me, and then actually I started to see the bigger picture of what was going on. Viņa pārcēlās dzīvot pie manis, un tikai tad es sāku skatīties un redzēt šo lielo attēlu par to, kas tad īsti notiek. Not only do they not have a place to go, they actually, all of, all of the, the things that they've been dealing with in the orphanage, they don't, they don't believe in this, themselves, they don't have um, power to even dream about doing anything for their life. They actually don't even want to Un tas ne tikai tik daudz, ka viņiem vairs nav kur dzīvot pēc bērnām, bet vienkārši tās visas lietas, ko viņi ir saņēmuši šajā bērnamā, tas ir pilnīgi iznīcinājis viņus. Viņi nespēja sapņot, nespēja domāt par, par lietām nākotnē. Viņi pat daudz no viņiem baidās eh, turpināt mācības, tādēļ, ka viņiem šķiet, ka viņiem neveiksies. Un jo ilgāk viņi dzīvoja kopā ar mani, jo vairāk man mīlestība pret viņu pieauga. So I started wanting to love her and realizing how much she didn't even understand how to accept love. Un tad, kad es viņu turpināju mīlēt, es varēju redzēt to, ka viņa pat īsti nezina, kā, kā pieņemt šādu veidu mīlestību. So all of a sudden I had this huge issue in front of me with, with practical issues and deep, deep emotional issues that these kids are dealing with. Un tad pēkšņi manā priekšā atvērās gan šīs praktiskās vajadzības, ar ko šiem jauniešiem jātiek galā, gan arī šīs dziļās emocionālās vajadzības, kas viņiem ir. And she lived with me for about a year and a half, and then her two twin sisters were turning 18 and were going through the same problem. Viņa nodzīvoja pie manas pusotru gadu, un tad viņas uh, divas dviņu māsas, viņām tūlīt palika 18 gadu. Un es teicu, nu, man ir maz dzīvoklis, bet nu, labi, nāciet dzīvojiet ar mani, lai jūs varat turpināt mācīties skolā. Through this time, the Lord was just building something up inside of me, uh, this burning passion to help these Un šajā laikā tas kungs ielika manā sirdī šo, šo, šo deksmi palīdzēt šiem jauniešiem. And so, um, well oh gosh, it was probably about two and a half years and I had six girls. Un pēc diviem pusgadiem pie manis jau dzīvoja sešas meitenes. And um, it was a beautiful time, an amazing time of being able to love them and help them and encourage them and build them up bija tāds brīnišķīgs un ļoti svētīgs laiks, kad es varēju viņas uzmundrināt, iedrošināt, audzināt Kristu. Um, and then probably about a year and a half ago, I had this kind of shaking time, and the Lord really, really calling me to say, you need to do this full time, give your, give your whole heart to it. Un apmēram kādu pusotru gadu atpakaļ es kungs tiešām tam satricināju un izaicināju, ka man tas ir jādara pilnlaiku. And so I changed organizations to Bridge Builders Tā es nomainīju organizācijas, tagad es esmu pie Bridgebuilders International. And now I'm trying to start a program to help these teen orphans transition well into independent living. Un tagad es eh, attīstu veidot programmu, kas palīdzētu šiem eh, pāraņiem, jauniešiem uzsākt savu neatkarīgu dzīvi. The six girls that lived with me, um, they are all out on their own now. Tas sešas meitenes, visas, kas dzīvo par manīm, tagad viņas pašas spēja tālāk dzīvot. Two of them are living in Sweden and going to school and Divas no viņām dzīvo Zviedrijā, iet skolā tur un arī strādā. Two of them are working full time here. Divas divām ir darbiņi šeit pat Latvijā. Uh, one of them is actually at a Bible school right now for a year in Sweden. Un viena no viena ir pašlaik Bībeles skolā Zviedrijā uz gadu. Yeah. And so um, it's actually a really, really um, encouraging thing to see these kids actually take steps forward that they, that they never thought that they could. Un patiesībā tas ir ļoti iedrošinoši redzēt, kā šie jaunieši spēja spēt soļus uz priekšu, par ko viņi pat nevarēja sapņot. So here I am now. Un tā esmu šeit. And these are just pictures that we're just kind of going through of all different girls that I'm working with. Tā šīs ir tikai kādas bildes ar visiem tām meitenēm, ar kurām es esmu strādājusi kopā. And now I'm looking for the next step. What does it mean to actually help these kids? Which means, um, obviously, the first thing is Un tā pašlaik es meklēju veidus, un es domāju, kā es varu šo kalpošanu attīstīt tālāk. Protams, pirmais ir izveidot komandu. So if you have a heart for teen orphans, tā kā, ja jums ir sirds pusauģiem bērniem, come talk to me. Nāciet parunājiet ar mani. Thank you. Paldies.